Un bilan à, à trois niveaux. Trois niveaux. Le premier, c'est celui des solidarités. C'est aussi bien la petite enfance, l'enfance en danger, l'enfance et les familles, et c'est aussi ensuite les personnes âgées, les personnes handicapées. Le Hiru mailako bilan bat, lehen maila elkartasunaren ada. Haurtzain degia, haurtzaro horoko gean adinetakoak eta elbahitua izuzendua. Bigarrena, hezkuntzari buruzkoa, kolegioa izanki departamentuaren eskalakoa, baita kirola eta kultura. Hirugarren eta azken nahloa, lujaldeen arteko koesuari zuzendua da. Hor, departamentuak kontratu berezi batzuen bidez, herri integratu ditu. Haragintaldi bukaeran zer kosatzen duen nire en dehors, bord du chemin. Voilà. Donc, voilà les trois éléments constitutifs à l'air, on va dire, de ma fierté à la fin de cette mandature. Moi, je défends en ce moment, dans le cadre des discussions au Sénat sur la fameuse loi dite notre nouvelle organisation territoriale, Senatuan eztabaidatzen den lujalde altolaketari buruzko notre legearen kari, nik hiru defendatzen ditut. Eskoletako gajaioa, kolegioak eta departamentuko bideak. Horrez gain, departamentuari elkartasun sozialak bezalako gaitasunak eman behar zaizkio. Horiek guztiak dira biharko erronkak.